פרק כ"ז ועשית את המזבח עצי שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ושלוש אמות קומתו. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחטותיו לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מחבר, מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת על ארבע קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח, בשאת אותו. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. ועשית את חצר המשכן, לפאת נגב תימנה, כלעים לחצר שש מוסזר, מאה ואמה אורך לפאה האחת. ועמודיו עשרים ואבניהם עשרים, נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. וכן לפאת צפון באורך, קלעים מאה אורך ועמודיו עשרים, ואבניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ורוחה וחצר לפאת ים, קלעים חמישים אמה, עמודיהם עשרה ואבניהם עשרה. ורוחה וחצר לפאת קדמה, מזרחה חמישים אמה וחמש עשרה אמה קלעים לכתף, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. ולכתף השנית חמש עשרה קלעים, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. ולשער החצר מסך עשרים אמה, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, מעשה רוקם עמודיהם ארבעה ואבניהם ארבעה. כל עמודי חצר סביב מחושקים כסף, ובהם כסף ואבניהם נחושת. אורך החצר מאה ואמה, ורוחב חמישים וחמישים, וקומה חמש אמות, שש מושזר, ואבניהם נחושת. לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. פרשת תצווה, פרק כ"ז, פסוק כ' ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל.